da li se mogu džini bojati čovjeka vjernika sa velikim imanom i da li može liječiti od sihra i džina da bi pomogao ljudima rukju. Znači onaj koji ima veliki iman, je li se džini boje takvog Upravo, čovjeka vjernika? Upravo, nevjernik, onoga koja je jakoga imana, bude ponižen pred vječinom imana od roba. Svejedno da li to bio znači čovjek ili džin, znači kod vječine imana, svi, onaj ko se Allahu istinski predaje, šeitan osjeća poniženje i strah to je sunneta, znači čiji ima jak, koga Allah subhanahu wa ta'ala uzme sebe u zaštitu, da oni koji su nisu Allahovoj štićenici budu u strahu od takvi. Tako i džini koji su nevjernici, kod učenja iskrenih robova Allahovi ajeta, oni osjećaju strah i poniženje i Allah im kažnjava. Hadi sunna, to je Allahova odredba, da vjernici nadvladavaju nevjernike.